Estrasburgoko giza eskubiden hauzitegiak bere erabakia eman du atzo, bere iduriko Espainiak egoki jokatu du Euskal Presoen eh, kasuan, Frantzian egin eh, presondegi urteak Espainiakoetatik ezkenduz, alta Europar direktiba batek finkatzen du ez, zigoren bateratzea deitzen den hori, Bake bideako anaiz, eh, funosaz gurekin goizuntan gai orta zaritzeko. Egunon? Egunon. Ba, erabaki hori, ahigarria da? Bai, ahigarria eta ia da, piskat uh, eh, etxigarria, atzo uh, eh, Estrasburgo ko kortea ez delakotz hau uh, uh, fondoan eh, sartzen. hau da, uh, azteko hiru egiten zuten uh, erriburtsoaren baitan, legearen aplikazioan ez kotz sartu eta jakigunean jo haren aplikazioa nola egin den Espainia, nola pepekoek desitzuratu duten, ba, presuei eh, penak uh, akumula, akumularazia nahian, ega eh, da atzokoa izan dela maila hortan uh, aski desesperantea korte horrekiko eta behmementoan agerian eh, ere hainda politikoa gaia korte horrek eh, eskatzen duela ba, politikoa eh, honen mm. aplikazioaren inguruko goeta egitearen. Mm. Eta hor, Santiago Ajozpide, Alberto Plazaula eta Francisco Mujikak egin zuten elegitea zen aipatzen, baina hiru horien kasua baino urgunago joaiten zen atzoko erabakiak beste garrantzia bat bazuen. Ba, edu gizaz, uh, eh, Europara jutzen eh, denean, uh, beti badu garrantzia ondoko entzat, oien kasumen egoera berezia zen eta ogoi bat presuren uh, konfigurazioa zen, hau da, egonda tarte bat nun beti bezala, Espainiak ez dituen direktibak uh, martxan jartzen eta uh, EPE hortan hainbat presuren uh, Eh, kasua bazen hiru eh, hauetarikoak dira. Orduan ez aplikatzearen eh, inguruan jokatzen zen atzoko lehen lehen bataila eta hortan da itxikerria hau da moment, momentu hortan ere ez dela sartzen korte hori Espainiaren kontra eta eta aski hipokrita ez esaten da garai hortan nola oraindik etzen dekritua aplikatu ba Espainia etzen behartua eta orain apikatu duela bere maneran gu ez gira sartuko, zenta estimatzen dugu hori ez dela gure kompetentzia, ez? Eta hortan da, nun baite atzoko erabakia. Senta, hmm. Zenta, garaian, hausitzegi horrek, e, zuen parot doktrina famatua jauzarazi, e, eh, esperantzak baziren atzoko erabakiaren eh, inguruan, bide juridikoa oino jogatzen alda eh, onurak ukaiteko presoentzat edo hor agortzen da, gelditzen da atzokoarekin? Ba, ni ez naiz eh, abokatua, baina atzo uh, eh, asteko abokatuak eh, errandutenez, bide juridikoak jogatzen uh, segituko da, baina negia dena da uh, aplikazio horren Eh, baitan eh, politikoa dela kontua eta orduan eh, galdera da gehiago orain nola nola egiten duguna uh, gobernu berri horrek berritziku jezan aplikazio hori ego eskoalerian adostasun zabala da honen uh, aplikazioaren fen, gaur egungo aplikazioaren kontra uh, be orain uh, horiek efektibo bilakatu behar dira orduan galdera da orain uh, ego eskoalerian Eh, horren uh, inguruan ados jarri diren alderdi politikoak eh, Madrilera jo dezaten eta Madrilen eragin dezaten orain pilota da nola lege hori aldatzen duguna, kongresutik eh, hasita, jakin da ustupoa dugula senatuan gehiengoa petekoa dela, baina hasteko bataila politiko horiek eraman behar dira eta Eta klabea hor dugu uh, gaur egun uh, erabaki horrekin. Eh? Mm. E, ego Euskal Herrian uh, alderdiak uh, e, berriz uh, mintzatzen uh, dira azken urtetan, e, hori zen uh, joan den astean izan giren uh, solasaren gaia ere, eh, ahemanetarako taldearen bukaerarekin. Bai, alderdiak mintzo dira, uh, e, indak ahemanak aldatzen ari dira ego Euskal Herrian presoen gaiaren inguruan? Uh, bai eta uste dut maila hortan larun bateko mani fa horren uh, dela, ledela gero eta uh, ranunke sartuagoa da presoen gaia den onafera dela eta denen artean beharko dugula konpondu orain beste egia da dauden adostasun berri horiek efektiboak ez direla eta eta benetan presio gune bilakatu behar direla eta eta zentzu hortan uh, jendarte zibilaren eh, parte hartzea eta eta karriketan jakin zer nahi dugun egin dezaten, eh, funtsezkoa da, zenta horrek bakarrik mugiaraziko ditu horiek, gero pentsatzen dut eh, atzoko erabakia gehienentzat entzat, izan dela sorpresa, Eh, kenduta eh, eh, pepekoak eta sozialistak, baina espero ondia ze, zela hortan eta lagungarri izango zela hain zinarazteko, orduan orain be zaplastekoa bildu duten guzi horiak, behar dute eragin eta eta inzina eraman lege aldaketa hori, zenta funtsian ez da komplikatoa, da bi artikulu alda lege hori, orduan bainan jarri eta, eta eragin eta lortu Mm. E, efektiboa izaitea, eh, eh, aipatzen duzu. E, bi artikulu direla, are, igiazko xantzak badira, horren aldatzeko, zaila da egeitea? Be, esantza eh, bat bada bai, uh, eh, azteko gu hortan konbentzitua gira, gu ikusi dugu, iparalian hasi ginenean danian, uh, ez ziren adostasun horiek, eta adostasunak lortuta eta eta eta jakin arazi onduren undik nora joan behar ziren gauzak lortu dira eh, hainbat eh, gauza eta besteak beste interlokuzio zuzen bat uh, estatu, uh, estatuarekin orduan bai, bai posibe ez da erretxa noski, baina uh, hortik jo behar dugu, euskal egitik hau batez, madrili aderaztea, nondik nora eraman behar duen presondegi politika hori uh, berriz ere bizatuko duen jona baina Eh, ez da posible mendekoaren gainean oinagitzea presuen uh, eh, etxeratze, uh, etxeratzeak. Eta, eta hori gure ardura da, benan denon ardura orduan uh, orain uh, hoktan sartu beharko gira horu uh, belarri. Hmm. Horritera ziko dugu beraz zigorren bateratzearen gaian Estrasburgoko giza eskubiden hauzitegiak Espainiari Ahazoi, eh, eman diola, hausak falta bat ere azpimahatu duzu goizuntan, anaiz eh, funosas asteko azteko milesker egeakzio eh, unentzat eta bestaldi bat arte. Bai, milesker zuai, adior.